بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وإذن الله جل وعلا tutaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an na tarjama yake katika surati Tauba tukiwa leo tumefika kwenye aya ya 75 haka tutaanza kwenye aya ya 73 nyuma يقول الله تعالى أن تتاروا آية mbili nyuma kama kawaida يا أيها النبي ewe nabii jahidi lkufara walmunafiqin waghlub alaihim pigana jihadi na makafiri na wanafiki na wape maneno makali juu yao waghlub alaihim au sema maneno makali juu yao waghlub alaihim nasema maneno makali juu yao usizungumze na wao kwa huruma wape maneno makali ili wakome wasiendelee na udanganyifu wao waghlud alaihim yani ushdud bilqawli walfi'li ala alkufari walmunafiqin ومأواهم جهنم نمكز yao ni jahannam وبئس المصير na marejeo mabaya ni huo moto wa jahannam. Marejeo mabaya kabisa ni moto wa jahannam. Yahlifuna billahi ma qalu, wanaapa kwa jina la Allah kuwa hawakusema. Walaqad qalu kalimata alkufri, kwamba hawakusema. Hawakusema nini? Kwamba hawakusema maneno ya kashfa dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walaqad qalu kalimata alkufri linaapa hakika walisema maneno ya ukafiri wakafaru baada islamihim na walikufuru baada ya kusilimu kwao waislamu wakakufuru kwa sababu ya maneno waliyosema wahamu bima lam yanalu na waliazimia kufanya lile ambalo hawakulipata wahamu bima lam yanalu na waliazimia kufanya lile ambalo hawakulipata tulisema waliazimia kumuua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wanaporudi vitani kutoka katika vita vya Tabuk kuna mpango waliupanga wa kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam lakini mpango huo haukufanikiwa ulifeli wama naqamu illa an aghnahum Allahu wa rasuluhu min fadlihi na hawakuwachukia waumini ila ni kwa sababu kwamba wao kwa sababu illa annahum isipokuwa kwamba wao wama naqamu illa an aghnahum Allahu wa rasuluhu min fadlihi na hawakuwachukia waumini ila ni kwamba wao amewatosheleza Allah na mtume wake isipokuwa amewatosheleza wao Allah na mtume wake mimfadhilihi katika fadhila zake Allah amewapa cha kuwatosha wakatosheka nacho wakaridhika na hali waliopewa au na vile walivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hilo ndilo linalowapa chuki wao maabu wa mankaru illa ma huwa jadirun haqqa bilmadhi washukri wathana wa huwa ighna'u Allah lahum min fadlihi bisababi rasulihi wa barakati risalatihi alayhi salatu wassalam baada an kanu fuqara hawakuchukia wala hawakutia aibu isipokuwa kwa jambo ambalo hakika hasa ilikuwa ni jambo la kushukuriwa jambo la kuhimidiwa jambo la kusifiwa nalo ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewatosheleza wao kwa fadhila zake kwa sababu ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam na baraka ya risala ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawatosheleza baada ya kuwa wao walikuwa ni mafakiri kina Allah akawa akawakunjulia fa yatubu yaku khairan lahum kama wakitubia itakuwa ndio khairi kwao wa in yatawallau na kama wakigeuka yuadhibhum Allahu adhaban alima Allah atawaadhibu wao kwa adhabu kali fi dunya wal akhirah dunyani na akhirah wama lahum fil ardi min waliyin wala nasir na hawatapata wao katika ardhi rafiki wala mtetezi endapo Allah ataamua kuwaadhibu wao hakuna wa kuwatetea wala hawatapata rafiki wa kuwanusuru dhidi ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum hapo tuanzia leo wa minhum na kuna miongoni mwao wanafik man ahada Allah aliyemwahidi Allah akasema la in atana min fadlihi akitupa sisi Allah katika fadhila zake la in atana min fadli akitupa sisi Allah katika fadhila zake lanasaddaqan tutatoa sadaka sisi tukipewa tukipata mali sisi tutajitolea kweli kweli katika jambo la dini wala nakunanna minas salihin na tutakuwa katika watu wema wa minhum na kuna miongoni mwao wanafiq man ahada Allah aliyemwahidi Allah akasema la in atana min fadli kama akitupa sisi katika fadhila zake kama akitupa sisi Allah katika fadhila zake lanasaddaqan tutatoa sadaka walanakunan min as salihin na tutakuwa katika watu wema wakati ulipokuwa mafakiri hawana kitu wakawa wanakula viapo kwamba wakipewa wakipata utajiri watatoa na watakuwa watu wema kwa sababu ya mali waliopewa lakini anasema Allah falamma atahum min fadlihi bakhilu bih basi wakati Allah alipowapa katika fadhila zake wao wakazifanyia ubakhili falamma atahum min fadlihi basi Allah alipowapa wao katika fadhila zake bakhilu bihi walizifanyia ubakhili alipowapa mali wakaanza ubakhili wakawa hawataki kutoa tena kama vile walivyoahidi watawallau na wakageuka wakawa sio wale tena wamekuwa mahodari wamekuwa mabingwa wajua sana kwa sababu Allah amewaonjesha amewapa katika fadhila na amewapa mali watawallau wa hum mu'ridun na wakageuka na hali ya kuwa wao ni wenye kupuuza utaniambia nini bwana mimi na mali nina hiki na hiki na hiki kwani nimepata bure bure bali hii mbona ukupewa wewe si Mungu alijua kwamba mimi bwana nina, uwezo bwana nina akili mimi nihangaike bwana ni mmekaa tu hivi awasema wale ambao hawana sasa hii ndio hali ya watu wengi sifa hii Allah anawaelezea wanafiki walipokuwa huko nyuma na tabia zao tangu enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam tabia zao zilikuwa hivyo lakini hii ndiyo hali ya watu wengi mtu kama hana, hana kama hajapewa hakuna mwenye heshima na adabu kama yeye hakuna mnyenyekevu na mrahimu kama yeye hakuna anayejali watu kama yeye ha? kwa hiyo tabia hii ni tabia za watu baadhi ya watu wengi kama hana aa, ah, hakuna mtu mzuri kama yeye asikiza watu atakachoambiwa hewalla hakuna shida tuko pamoja na ahadi nyingi atazitoa nikipata hiki nitafanya hivi nitawasaidia hawa na mara nyingine akiwalaumu wale ambao wamepewa na hawatoi msaada kwa watu bwana wewe unapata hivi na hivi mbona usaidii ndugu zako bwana umesahau kwenu jamaa zako wapata tabu eh? mbona uwaangalii alaumu hapo kwa sababu yeye hana atawalaumu watu wote duniani hawana akili watu wote duniani wana roho mbaya lakini ngoja apate yeye bwana atawasaidia watu kweli kweli hakuna mtu atapata tabu mbele yangu mimi haya subirini apate kama mtamuona mpeni au apewe alafu muone muone atakapo ndio ile tabia yake halisi sasa itakapokuja sasa kumbe huyu fedhuli kumbe huyu jeuri kumbe huyu ni mwenye kibri kumbe huyu ni bakhili kumbe huyu ni mchoyo kumbe huyu ana roho mbaya ni pale ilikuwa hajapata tu eh lakini ngoja apate sasa hizi ndio tabia za watu wengi na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala watu wengi anawanyima wapati walau basata Allahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardh Allah subhanahu wa ta'ala asema kwa nini hawapi watu wote kwani si angekunjua tu hazina yake yule akapata yule akapata yule akapata watu wote wakawa ni matajiri anasema Allah laiti Allah angeikunjua riziki kwa waja wake wangefanya jeuri wakafanya dhulma katika ardhi utamwambia nini wakati ana pesa watu wote wanazo utanambia nini mtu atamwambia babako wewe una pesa mimi ninazo Utaniambia nini mimi? Anaweza kumwambia baba yake kwa sababu ana nini? Ana mali. Kwa kuna watu wanahangaika, wahangaika kweli kweli lakini hawatapata. Allah hawapi, atapata ile ile akula tu. Riziki yake tu. Ahangaika hivyo hivyo mpaka afa hivyo hivyo maskini. ndio salama yake. Lakini pingine akipata huyo atakanyaga watu juu vichwa vyao. Kwa hiyo Allah pengine amekujua wewe kwamba wewe ukipewa wewe, wewe utakufuru wewe. Wewe ukipewa wewe wewe ndio hutaswali tena wewe kama ukipewa wewe utakuwa kadha utakuwa hivi kwa salama ili watu wasalimike na wewe pia usalimike basi upewi endelea baki hivyo omba tu msikate tamaa na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala lakini kama hukupewa riziki yako ikikunjuliwa isiwe ni sababu ya kulalamika pengine Allah amejua kwako khairi yako kwenye umaskini wako ndio wajali watu wawaheshimu watu kwa sababu ule umaskini wako wajua kuna ndugu kuna jamaa lakini leo ungekuwa tajiri wewe usingemjua mtu yote pingine ingekuwa hivyo ungekuja katika tabia yako halisi sasa innal insana la yatgha araahu staala hakika mwanadamu huwa anavuka mpaka akafanya kibri kwa vile anavyojiona kuwa amejitosheleza hii ndio tabia halisi ya mwanadamu alivyo tumeelewana kwa hiyo wewe Allah akikunjulia riziki na akakupa utulivu katika nafsi yako bado umetulizana huo katika ibada wawaangalia jamaa zako una heshima na watu basi ijue ni kheri kwako lakini asilimia kubwa wanaokunjuliwa katika riziki wana, wana, wanaonyesha kibri kwa watu ndio hawa wanafiki sasa waliapa kwamba la in atana min fadlihi kama akitupa sisi katika fadhila zake waminhum man ahada Allah na kuna miongoni mwao waliomwahidi Allah katika hao wanafiki la in atana min fadlihi akitupa sisi Allah katika fadhila zake lanasaddaqan tutatoa sadaka wallahi tutatoa sadaka walanakunanna min salihin na wallahi tutakuwa katika watu wema falamma atahum min fadlihi wakati Allah alipowapa katika fadhila zake bakhilu bihi walifanya ubakhili watawallaw wa hum mu'ridun na wakageuka na hali ya kuwa wao ni wenye kupuuza wewe si ulisema utajenga msikiti eh mbona ujengi ah mambo mengi sasa hivi bwana kuna mambo chungu nzima sasa hivi biashara zijakaa vizuri ah basi ulikuwa huna sasa unazo pesa zimejaa benki na biashara zaenda si ndio utekeleze sasa wasubiri upate zipi tena ndio hizi zikitoka hizi hazirudi tena tekeleza lakini wanageuka na hali ya kuwa wao ni wenye kupuuza faaqabahum nifaqan fi qulubihim Allah akawaadhibu wao kwa kuwatia unafiki katika nyoyo zao faaqabahum nifaqan Allah akawaadhibu wao kwa kuwatia unafiki fi qulubihim katika nyoyo zao ila yaumi yalqaunahu mpaka siku watakayokutana naye faaqabahum nifaqan fi qulubihim Allah akawaadhibu wao kwa kuwatia unafiki katika nyoyo zao ila yaumi yalqaunahu mpaka siku watakapokutana na yeye bima akhlafu Allah kwa sababu ya kumkhalifu Allah ma waaduhu kwa yale waliyomwahidi Allah atawaadhibu kwa kuwatia unafiki ule unafiki utapigwa kufuli katika nyoyo zao wataendelea kuwa wanafiki hivyo hivyo mpaka kufa kwao kwa nini kwa sababu ya kule kukhalifu kwao na kwenda kinyume na zile ahadi walizomwahidi Allah bima akhlafu Allah kwa sababu ya vile walivyomkhalifu Allah wa, ma waaduhu kwa yale waliyomwahidi wa bima kanu yakdhibun na kwa sababu ya vile walivyokuwa wanasema uongo wa bima kanu yakdhibun na kwa sababu ya vile walivyokuwa wanasema uongo tulisema ukipata kazi wewe utawasaidia ndugu zako mbona uwasaidii mbona mwanifatafata bwana mimi si ulishasema ulisema mwenyewe wewe uongo wanasema uongo kwa kwa sababu ya mambo haya mawili kwanza kumkhalifu Allah pili kwa sababu ya kusema uongo Allah akawatia unafiki ukabaki kwao katika, katika nafsi zao mpaka wakafanao hivyo hivyo na mali wakaziacha alam ya'lamu alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa kwani hawajui kwamba Allah anazijua siri zao na minongono yao minongono yale mazungumzo ya siri wanavyonongonezana kule kwani Allah hawajui kwamba wao kile wanachokisema hivyo wanavyonong'ona wafikiri hawasikiki na Allah alam ya'lamil munafiquna alladhina yubtinuna al wa yudhhiruna alislam anna Allah ya'lamu ma yukhfunahu min alkufri wan nifaq wa ya'lam ما يتناجون به فيما بينهم من الطعن في الإسلام والمسلمين وسيجازيهم على أعمالهم kwani hivyo wanafiki hawajui kwamba Allah anayajua yale wanayoficha katika ukafiri na wanayodhihirisha katika Uislamu wajifanya wao waislamu lakini waficha ukafiri kwenye nafsi zao na kwamba Allah anayajua yanayoficha hivyo wao hawajui kuwa Allah anayajua hayo na yale wanayonong'ona wanayozungumza kwa siri katika kuutukana Uislamu wakikaa pembeni Uislamu ikaa Uislamu Uislamu dini dini dini pembeni huko jambo la dini yeye ulisema vibaya tukika dini dini dini hiyo dini eh? nani basi na hiyo kwani dini nini bwana na yale wanayosema na kuwa kashifu nao waislamu kitia waislamu kweli kweli kila kitu kibele mbele uislamu gani basi Allah anayajua yale yasiri akikutana kwenye dhahiri atakuchekea ah bwana eh, furaha kweli kweli akikaa pembeni ana lolote yule ah, ana lolote yule hizi ndio tabia za wanafiki umeelewa sasa Allah anawauliza kwani hivi mjua muone kwamba Allah hajui hii tabia mlionayo ya kufanya mambo kama hayo na winongono yenu ya kichini chini katika kuitukana dini na kuwatukana waislamu wenzenu ambao nyinyi mlidai kwamba na nyinyi ni waislamu kumbe ni wanafiki hivi waona kwamba Allah hajui hichi mnachokifanya alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum hivi hawajui kwamba Allah anazijua siri zao wanajuahum na minongono yao wa anna allaha allamul ghuyub na kwamba allah ni mjuzi wa ghaibu yani mambo yasiyoonekana wa anna allah allamul ghuyub na kwamba allah ni mjuzi wa yasiyoonekana na kwamba la yakhfa alayhi shay'un hakuna kinachojificha kwake yeye kitu chochote mambo yote allah anayajua wao hawajui hilo alladhina wale ambao yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat alladhina wale wanafiki ambao yalmizuna almutawwi'in min almu'minin huwatia aibu wanawabeza naweza kusema hivyo eh yalmizuna wanawabeza almutawwi'ina wenye kujitolea min almu'minina miongoni mwa waumini fi sadaqati katika sadaka kuna watu na tabia hizo watu wakitoa mtu kajitolea jambo lake ah ria tu utakuonyesha watu kuonyesha jifanya mkarimu, jifanya atoa, ajifanya ana pesa. Si wako hao? Walikuwepo na wapo mpaka leo na wataendelea. Alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat, wale ambao wanawabeza wenye kujitolea miongoni mwa waumini katika sadaka. Walladhina la yajiduna illa juhdahum na wanawabeza wale wasiopata cha kutoa ile juhudi yao yani kuna watu wengine hawana cha kutoa jamani tuna mchango hapa wa kujenga msikiti mfano we tuna mchango wa kujenga madrasa tunatakiwa milioni kumi tunataka tofari elfu tatu mathalan sementi mifuko mia moja tunataka hiki sasa watoa wale wenye uwezo kitoa bwana mimi nitatoa mifuko hamsini ria hiyo ria hiyo katua kingi sio nondo mimi zote nitabeba mimi angalia ria huyo mimi nitatoa matofari sio elfu moja ona anafanya ria jionyesha jifanya ana pesa jamani na mimi nitatoa tofali moja ah, haya ndio nini sasa watu wataka matofali tatu wasema moja haya ndio nini sasa mtu akitoa kingi watu wabeza kwamba huyo yule anasema nitatoa kidogo watu leo wamsema watu wataka mapesa kikweli kweli wewe watu shilingi elfu hapa ya nini yani hii ndiyo hali ya wanafiki sasa ukiangalia mujitama uliotuzunguka watu wake wengi wana tabia hizi kinafiki afana Allahu wa iyyakum ni malezi mabaya ya kinafiki mtu kazi yake yeye kila saa kila jambo lazima litie mdomo kila jambo kuna watu na tabia hizo eh kila atakoliliona kwenye macho yake atalitia neno na kila atakayolisikia lazima atalitia neno hata acha kucomment pale la kheri la shari yeye atasema kila kitu yajua watu waenda kuswali waongo wao ah, sasa waenda swali wanga tu wale waswali ah, wale motoni wale wataki kuswali sasa wewe utakaje hebu tuambie tuandikie ile ratiba yako yote na yale mambo unayotaka wewe watakaje katika ulimwengu watu waishi vipi maana wakienda hivi wewe utaki wakienda hivi pia utaki lazima utie neno sasa kuna watu wanatabia wanagubu wanafiki wanagubu mnaelewa unajua gubu sasa wanafiki na tabia gubu neno neno neno na hii pia ni tabia kuna watu wako nazo majumbani mwao kwenye kula gubu kwenye kila kitu gubu lazima tie gubu hakuna siku kwa chakula kizuri akikisifia gubu tu chakula gani bwana hivi bwana ah leo kimepikwa kizuri eh atatia neno jingine la kuudhi tu ili mradi tu auzi Allahu almusta'an sasa tutasoma aya zaelezea watu wa inafumsija mkaona kwamba hawa walikuwa huko maka hata ukupongwe hapo walikuwa hizo labda wakati wa Firauni ah ah mpaka wakati wa sasa watu hao wapo tabia zao ndio hizi zawabadiliki ah, Allah awaongoze lakini kuna watu wana tabia mbaya sasa hawa walipatikana wakati wa vita vya tabuka mtume swalla sallama akashajiisha watu watoe msafara ni mrefu watu ni wengi na watu hawana cha kutoa pesa zinazotakiwa na maandalizi ni makubwa papatikane wanyama wengi farasi ngamia vyakula silaha watu wanakwenda mbali zaidi ya kilomita 800 huko Tabuk na watu wengi hawana uwezo wakati wa jua kali wakaja watu wakajitolea pale kina Abdurrahman ibn Auf kina Uthman wakatoa mali nyingi nyingi sana ambazo ilikuwa kwa msingi ndio jeshi limeandaliwa sasa Uthman ndio liliandaa lile jeshi watu wakasema kina Abu Aqil na wengineo kina Abu Khaythama yule siku moja mtume sana sana Makabi bin Malik alipokuwa kule uh, anaelezea tukio lake la kutegea kwenda kwenye vita vya Tabuk siku moja mtume sana sana akishafika Tabuk amekaa mara kwa mbali kwenye jangwa anaona mtu anakuja kavaa nguo nyeupe anakuja na farasi wake mbio huko vumbi tu Mtume swalla salam akasema wewe unaokuja kuwa Abu Khaitham kun aba Khaithama mara ghafla alifika pale kweli ni Abu Khaithama Kabi bin Malik akasema huyu ni katika watu waliobezwa na wanafiki huyu ni katika watu waliobezwa na wanafiki kwa sababu alitoa nusu kibaba cha tende ndio alichokuwa nacho si wala mabilioni watakiwa mafarasi mangamia watakiwa silaha mchango uletwe pale watu ni vitani yeye akaja na kikopo cha tembe na mimi changu hiki hapa wanafiki wakamsema kweli kweli kwa katika waliosema alikuwa ni huyu pia Abu Khaitham na mpaka leo tabia hii ipo ya kuwasema na kuwasusuwaza eh, na kuwatia aibu watu kwa sababu ya uchache ya umaskini wao kidogo chao wanachokitoa sio kwa sababu ya ubakhili maana kuna mtu mwingine utasema vile vidole vyake vina, vina macho ana kibunda cha pesa kuna ya mfuko atapeke nyua kwenye elfu kumi atatoa elfu na mimi mchango wangu huu hapa <laughs> si wako watu namna hiyo jamani hapa sipeka kadha pesa anazo ana kibunda cha pesa kwenye mfuko tena anavaa suruali mbili bwana <laughs> ili ya ndani ndio yenye pesa ile atapekenyua kule ndani atatoa elfu ile ile hii hapa sasa sio mtu aina hiyo kwamba labda anazo hataki kutoa yeye hana ndicho alichokuwa nacho kwa ah, katika mimi na elfu mbili ah ngoja nitoe hii elfu moja hii nyingine nitakwenda kula na wanangu watu pia wamsema ah sasa elfu hiyo vipi sasa si ndio uwezo wake akitoa kingi watu wanaotoa kingi ah, wala ajiona kwamba ana pesa na hivi sasa Allah anasema pia alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat wale ambao huwabeza wale wenye kujitolea miongoni mwa waumini katika sadaka walladhina la yajiduna illa juhdahum na huwabeza wale wasiopata cha kutoa ila juhudi zao fayaskharuna minhum wanawakejeli wao fayaskharuna minhum wanawakejeli wao sakhira minhum na Allah naye atawalipa kejeli zao sakhira Allahu minhum naye Allah atawalipa kejeli zao watalipwa kwa zile kejeli wanazozifanya walahum adhabun alim na watapata wao adhabu kali pia utasema watapata wao adhabu yenye kutia uchungu alimun ay mu'limun walahum adhabun alimun na watapata wao adhabu kali istaghfir lahum waombe msamaha au la tastaghfir lahum au usiwaombe msamaha vivyo utakapokuwa ukiwaombea au usiwaombee ambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo tabia walionao watu hao ukiwaombea msamaha sawa usipowaombea msamaha sawa eh in tastaghfir lahum 70 marra hata kama utawaombea wao msamaha mara sabini falan yaghfir Allah lahum Allah hata wasamee wao ni mmoja umewaombea msamaha au hukuwaombea msamaha hilo halitasaidia Allah hata wasamehe wao sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna allaha la yahdi alqauma alfasiqin katika suratu almunafiqun anasema Allah ni mamoja juu yao umewaombea wao umeombea msamaha au kuwaombea msamaha katu Allah hatawasamehe wao kwa sababu Allah hawaongozi watu mafasik unaona tabia mbaya hiyo madhara yake hata kama atakiomba msamaha ni mtume صلى الله عليه hutasamehewa mpaka ubadilike ni tabia yako hiyo kwa sababu ya nifaq ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله hayo ni kwa sababu wao walimkufuru Allah na mtume wake dhalika hayo biannahum ni kwa sababu kwamba wao kafaru billahi wa rasuli wamemkufuru Allah na mtume wake walimkufuru Allah na mtume wake wallahu la yahdi alqauma alfasiqin na Allah hawaongozi watu mafasiki kwa hiyo jazaa hiyo walioipata na malipo hayo waliyopata hawakuonewa ni kwa sababu ya ule ukafiri wao uliojaa na unafiki wao uliojaa katika vifua vyao fariha almukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah aya 81 fariha almukhallafun walifurahi wenye kutegea wenye kubaki nyuma wale wale waliotegea wasiende vitani eh fariha almukhallafun walifurahi wenye kutegea kwenda vitani bimaq'adihim khilafa rasulillah kwa kubaki nyuma bimaq'adihim kwa kubaki kwao nyuma kwa kukaa kwao nyuma khilafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam baada ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam fariha almukhallafun wamefurahi wenye wenye kutegea au wenye kuachwa pia wenye kuachwa nyuma wale tutasema wenye kutegea بمقعدهم خلاف رسول الله فرح الذين تركهم الله ولم يوفقهم للجهاد بقعودهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مخالفة منهم لأمره بالنهوض للجهاد ولفراه وليambao Allah amewaacha wao almukhallafuna wenye kuachwa wenye kuachwa nyuma eh? ismu maf'ul lakini anakusudia wenye kutegea kwa tumefasiri kwa maana na tukitafsiri wenye wenye kuachwa nyuma tutakuwa tafsiri kwa lafzi lilivyokuja na maana ndio hiyo hiyo sawa basi tabii tu tutafsiri kama lafzi lilivyokuja fariha almukhallafun wamefurahi wenye kuachwa nyuma wasiende vitani eh فرح المخلفون خلف يخلف يخلف مخلف mwenye kuachwa nyuma mwenye kucheleweshwa فرح المخلفون walifurahi wenye kuachwa nyuma wasiende vitani bimaq'adihim kwa kukaa kwao khilafa rasulillah baada ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam mtume kaenda vitani tabuk wao wamebaki wakawa una raha kwamba wakwenda vitani wakarihu an yujahidu biamwalihim na wakachukia kupigana jihadi kwa mali zao wakarihu an yujahidu biamwalihim na wakachukia kupigana jihadi kwa mali zao wa anfusihim na nafsi zao fi sabilillahi katika kuitetea dini ya Allah jambo hilo likawa wao haliwafurahishi wanalichukia waqalu na wakawa wanasema kuambia wenzao wanashajishana wanapita wakifanya kampeni wakiambia watu wengine la tamfiru fil har msitoke katika joto nyinyi amuone jua hili jua lote hili mtafuta maradhi bure safari ndefu mtakufa msiende huko la tamfiru fil har msitoke katika joto kwa maana msiende katika kipindi hiki cha joto qul waambie naru jahannama ashaddu harra moto wa jahannam ni mkali zaidi kwa joto naru jahannam moto wa jahannam ashaddu harra ni mkali zaidi kwa joto joto lake ni kubwa zaidi lau kanu yafqahun lau kama wangejua laiti wangejua kwamba jahannam joto lake ni kali zaidi wasingesema wanayosema sawa eh? jahannam ikipumua ndio ile kiangazi tunachokipata sisi mvuke wake ile joto kweli kweli lakini inapumua pale eh, mimfaihi jahannam katika kupumua kwa jahannam sasa zile nchi zenye joto ndio wanajua jahannam yapumuaje sawa kwa sababu moto wa jahannam huwezi kufananisha na moto wa umeme huu wa kawaida ni kitu kingine kabisa moto huu wa kilimwengu ni sehemu tu lakini hebu shika umeme uone hebu kajaribu ah uone nguvu yake na tabu yake sasa moto wa jahannam ni ashaddu harra law kanu yafqahun falyadhhaku qalila basi na wacheke kidogo falyadhhaku qalila basi na wacheke kidogo si wanafurahi wao wafurahi tu wacheke falyadhaku qalila basi na wacheke kidogo waliyabku kathira na watalia sana watalia sana kama imekuja kama amri lakini kwa maana gani hmm? amri ya nini hiyo qalilan waliyabku kathira ikhbarun amma yaulu ilayhi haluhum fi dunya wal akhirah fasayadhahakuna qalilan basi watacheka kidogo tu kwa itakuwa ikiwa tafsiri hiyo itakuwa ni tafsiri uh, talab kwa maana ya khabar an insha kwa maana ya khabar watalia watacheka kidogo na watalia sana ikhbarun amma yaqulu ilayhi haluhum fi dunya wal akhirah fasayadhahakuna qalilan wa yabkuna kathiran illa annahu akhrajahu ala sighati al-amri للدلالة على أنه حتم واجب لا يكون غيره وعلى تحتم وقوع المخبر به فإن أمر الآمر المطاع مما لا يكاد يتخلف عنه المأمور سواء ويهبى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا يا خباري للي أمبالو لتكون ديوميش وحلياه لتريجي حلياه كنهيله دنياني آخره kwa maana watacheka kidogo hapa duniani lakini watalia sana huko akhira lakini amelileta neno hili kwa sigha na tamko la amri lidalalati ala annahu hatmun wajibun kwa ajili ya kufahamisha kwamba hilo ni jambo la lazima la wajibu la yakunu ghairu haitakuwa vingine ya hivyo sawa ndio maana akasema kwa hiyo falyadhaku qalila watacheka kidogo hapa duniani waliyabku kathira na watalia sana pia waweza kutafsiri namna hiyo eh ni tafaa jazaan bima kanu yaksibun hali ya kuwa ni malipo kwa yale walioyachuma jazaan bima kanu yaksibun hali ya kuwa ni malipo kwa yale walioyachuma ndio malipo yao hayo kwa yale walioyachuma fa irja'aka Allah ila ta'ifatin minhum basi kama akikurudisha wewe Allah kwenye kundi miongoni mwao yani mkitoka tabuki ukarudi kwao sasa fa irja'aka allah akikurudisha wewe Allah kutoka tabuk ila taifati minhum kwenye kundi miongoni mwao fastadhanuka lilkhuruj kisha wakakuomba ruhusa ya kutoka na wewe fastadhanuka lilkhuruj kisha wakakuomba ruhusa ya kutoka na wewe faquli waambie lan takhruju ma'iya abada katu hamtatoka pamoja na mimi milele faqul waambie lan takhruju ma'iya abada katu hamtatoka pamoja na mimi milele walan tuqatilu ma'iya aduwa na wala hamtapigana adui mkiwa pamoja na mimi walan tuqatilu ma'iya aduwa na wala hamtapigana adui mkiwa pamoja na mimi kwa nini innakum sawa taalili innakum raditum bilqu'udi awwala marra hakika nyinyi mliridhia kukaa nyuma kwa mara ya kwanza innakum hakika nyinyi raditum bilqu'udi mliridhia kukaa nyuma awwala marra kwa mara, mara ya kwanza faqudu ma'al qa'idin basi endeleeni kukaa pamoja na wenye kubaki nyuma faqudu ma'a al-khalifin basi endeleeni kukaa pamoja na wenye kubaki nyuma faqudu ma'a al-khalifin basi endeleeni kukaa pamoja na wenye kubaki nyuma yani ambiwa mtume swalla alayhi wasallam si wewe umekwenda vitani mbali huko umewaambia watu watoke ndio vitani kuna watu wamekataa wakafanya kampeni pia kuwashajiisha wengine wabaki wasiende vitani wakakuacha wewe na baadhi ya masahaba mkenda mbali huko vitani mkirudi kuna watu wataifanya vimbele mbele watakuja labda umetaka kwenda kwenye umra maka kwenda kufanya ibada au watoka mahali fulani watakuomba na sisi ya rasulullah tunataka twende na sisi pia sawa ili kujipendekeza pendekeza kwamba ah, safari ile tulishindwa tulikuwa tuna udhuru lakini sasa hii basi tuomba na sisi twende mara moja aambiwa mtume swalla alayhi wasallam kwamba wewe kama Allah atakurudisha kwenye ile kundi miongoni mwao kisha wakutaka idhini wewe kutaka ruhusa ya kutoka waambie hivi lan takhruju ma'i abada katu hamtatoka pamoja na mimi milele sitaki kutoka na nyinyi walan tuqatilu ma'i aduwa na katu hamtapigana na adui pamoja na mimi sitaki mimi kwa nini innakum radhitum bilqu'udi awwala marra hakika nyinyi mliridhia kukaa nyuma hakika nyinyi mliridhia kukaa nyuma kwa mara ya kwanza faquudu ma'a alkhalifin endeleeni kukaa amri ya istimrari faquudu ma'a alkhalifin endeleeni kukaa pamoja na wenye kubaki nyuma hivyo hivyo bakini bakini na waovu wenzenu nyisi wagonjwa nyisi madhaifu nyinyi si hamna hiki na kile basi endeleeni kukaa na wenye kubaki nyuma minal marda wadhuafai walnisai wasibyan bakini na wagonjwa humo wagonjwa wenzenu na madhaifu na wanawake na watoto wadogo bakini msiende vitani wala tusalli ala ahadin minhum mata abada na wala usimswalie yoyote miongoni mwao akifa abadan akitokea miongoni mwao amekufa yoyote usisimame kumswalia wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala usisimame wala usimswalie yeyote mgongoni mwao akifa abadan wala taqum ala qabri wala usisimame kwenye kaburi lake kumuombea si waislamu baada ya kuzika umuombea maiti allahumma thabbithu bilqawli thabit ha اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت بس wewe hata kumwombea usimwombee wala taqum ala qabri wala usisimame juu ya kwenye kaburi lake kumwombea yani la taqum ya muhammad ala qabri ahad min haula almunafiqin litawalli dafnihi walistighfari waddu'a lahu usisimame kumzika wala kumwombea msamaha na kumwombea dua innahum kafaru billahi wa rasulih hakika wao wamemkufuru Allah na mtume wake wamatu wa hum fasiqun na wamekufa na hali ya kuwa wao ni mafasik yani watu waovu wamatu wa hum fasiqun na wamekufa na hali ya kuwa wao ni waovu wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum anakatazwa tena mtume sallallahu alayhi wasallam na Allah ishatangulia katazo hili narudiwa tena wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum wala zisikufurahishe wewe mali zao na watoto wao kwa sababu wana mali nyingi basi ukawachekea chekea au wana watoto na familia kubwa basi ukataka nguvu kutoka kwao ukajipendekeza la wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum wala zisikufurahishe wewe mali zao na watoto wao inma yuridu Allahu ayuadhibahum biha fi dunya hakika si vingine anataka Allah kuwaadhibu wao kwa vitu hivyo duniani inma hakika hapana vingine yuridu Allah anataka Allah ayuadhibahum biha kuwaadhibu wao kwa vitu hivyo fi dunya duniani watazhaqa anfusuhum wa hum kafirun na ili zitoke roho zao na hali ya kuwa wao ni makafiri waendelee na mambo yao, watakwenda hivyo hivyo mpaka wafe, na hali ya kuwa wao ni makafiri. Na suala la mtu kufa si Muislamu kafa kafir ni jambo kubwa baya kabisa, kwa sababu huyo anakwenda motoni milele, hatatoka kwa maandiko na maelezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Salama ni mtu arudi katika dini ya sawasawa, mtu akiteleza arudi katika njia ya sawasawa, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala.